се секјавате што зборуваме неколку саботи поред, ова е четврта сабота. Почнавме со темата отфрлен, видовме како нашиот спасител за жал дојде при своите, но своите не го примија. Беше отфрлен човек на болката, свикнат на страдањата, како што запишал Исаје во 53 поглавје. И видовме дека тоа е еден пат кон Голгота, чекори кои што вака, така или онака, и ние како негови следбеници ќе ги поминеме. Видовме и сведоци сме и сите на, на, ние знаеме од наше лично искуство дека сме били отфрлени, ако не повеќе од фрлени од некое наше старо друштво со кој што сме поминувале моменти во животот, но поради нашата ориентација, нашата пределба не е повеќе така. Видовме дека Исус беше искршен. Се подсетивме на оние мигови во Гециманија. И рековме дека, како што тоа беше клучен миг за целото човештво, за спасението моје и твое, нашата лична Гециманија е клучна во нашиот личен живот. Ние, ако сакаме да стигнеме до Голгота, односно да чекориме по тој пат на животот, не е битно да отидеме во Иерусалим, па вчера, денеска или, да, вчера тоа се правеше, и ќе кориме по таа Вија Долороса, така наречена, току ние во нашиот живот треба да имаме еден свој пат, че корејќи по Христа, кој што ни оставил пример да имаме и своја гециманија, кој што е и текако клучно, да се скрши нашето јас, да ја предадеме својата волја на Господ, инаку следните чекори се невозможни. И Минатиот пат зборувавме за тоа како Исус беше предаден и тоа предаден од спријател, како што вели тој. Секјавате како го дочекува Исуса, Исус го дочекува Јуда во токму таму, во Гециманија, значи пријателе, зошто дојде? Го предаде и тоа со бакнеш. Значи, најблискиот, односно еден од 12-те, кои што беа 3,5 години постојано покрај Христа, Зошто? Затоа што Јуда немаше своја гециманија. Јуда неа предаде својата волја на Господа, Јуда имаше своји замисли, Јуда сакаше од Исуса да направи цар, како што, всушност, и повеќе од оно што сите ученици по па евреите веруваа, дека ете, дојде Месијата и Месијата ќе биде цар, ќе воспостави царство на земјата. Да, ќе биде еднаш некогаш царството на земјата, меѓутоа, многу поинакви услови и на поинаков начин сето тоа ќе се изведе. И Јуда го предаде својот спасител. И рековме и спомнавме дека доколку ние немаме своја гециманија, доколку ние него доживејаме тој момент на кршење, тогаш многу лесно може да се случи да и ние завршиме како јуда, односно да го предадеме својот спасител. Денес ќе зборуваме за еден друг чекор, кој што е предпоследен, значи последниот, ако така можам да се изразам, кај нас ќе биде велик ден следната сабота ако кај некој беше предходната, кај некој е сега, кај нас ќе биде велик ден следната односно под наводници следната сабота ќе зборуваме за распнат, односно токму за тие мигови како Исус беше распнат, а, како се тоа го претрпе и како ние, ако сме негови следбеници, треба да, значи, наистина, ќе кориме по тие стапки. Денеска пак ќе зборуваме за осуден. Откако Исус беше предаден од близок, од пријател, од еден од своите ученици, се случи да биде и осуден. Беше донесена, донесена пресуда, пресудата беше да биде распнат. Поради што? Поради кое зло дело ме каменувавте, како што вели во една прилика Исус? Дали направив нешто зло? Па нели Павле во Римјаните 8 глава, први стих, еве, отворете, тоа е како прв стих за денеска, вели и така, значи 8 глава Римјаните, први стих, и така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и кои не одат по телото, а по духот. Да, за таквите нема осудување. Оние кои што живеат по духот, односно духовен живот, нема осудување во лицето на Божиот закон. Значи, значи добре. Откако јас бев сам, после тоа влегува само мажи. да се нашалиме малку. И некако сме поделени како во некои други цркви, жени со мажи понатаму. Уред. Овде стихот вели дека нема осудување за оние кои што се духовни живеат во духот, во Христа Исуса се. Меѓутоа, да, точно е, нема осудување за таквите, ама во лицето на Божиот закон. Но, дали тоа значи дека нема да ве осудат некои од страна? Дали нема да видите осудени од луѓето? Па ние видовме, Исус беше отврлен од сите малте не. Но беше прифатен од својот отец, дојде да ја твори неговата волја. И ако ние, че кориме по неговиот пат, ако ние ја твориме Божјата волја, многу лесно, односно, сигурно може да се случи и да бидеме и предадени, и дори и осудени, без никаква наша вина. Не зборуваме за осуда ако нешто ете, сте сторили некој кривишно дело и сега тоа ви е заслужено. Но дали може да се случи да бидеме осудени без никаква вина? Па да се подсетиме само, Откровение 12.10. Кој е цар, кој е кнез на оваа земја? Кој ја киднапирал, ја узрупирал? И што му е, каква специјалност има тој? 12.10 рековме Откровение. Знаете, предходно зборува за војната на небото и како змеот, сатаната беше исфрлен и кај дојде? Змеот дојде, сатаната дојде токму на оваа земја. Кушајки ги Адам и Ева, Адам и Ева паднаа, ја си ја присвои оваа земја, вели сето стик, и чув силен глас во небото како зборува, сега дојде спасението и силата на царството нашиот Бог и власт на неговиот помазаник, зашто е отфрлен обвинителот на нашите браќа кој ги обвинуваше пред нашиот Бог дење и ноке. И потоа вели нели тамо тешко на оние кои што живеат на земјата, затоа што дојде обвинителот оне кој што осудува, кој што му е специјалност да ве осуди, која за тоа и нема никаква причина. А тој има своји инструменти, своји луѓе на оваа земја, за жал, лозина, мноштвото, след, го следат него, место да одат по Христовите стапки, иеко се нарекуваат христијани. Лука 21, ќе читаме од 10 до 19. Лука 21 глава. Ова е во контекст на она што Исус го кажува пред учениците за тоа како ќе бидат последните времења, по што ќе се познае последокот, крајот на времето. И меѓу другото вели вака, од 10 стих, тогаш им рече, ќе се подигне народ против народ и царство против царство. Ќе има војни, значи, ќе слушате гласови за војни во Матеј 24 вели. Ќе има големи земјотреси на разни места по светот, ќе има глад, ќе има помор, ќе има стравоти и големи знаци на небото. Дело тоа, пак ќе кажам, сепак помешано со милост и со во многу помала мера од оно што не очекува, веќе се случува. Но пред се тоа, пред ова што ќе биде? Ќе ставаат раце на вас и ќе ве гонат. Ќе ве предаваат во синагогите и во темници, во темници, че во затвори ќе ве водат пред цареви и управители заради моето име. Кое е Што ќе не предава? Значи. Дјаволот има многу своји следбеници, но потоа вели, нели, не треба да се секираме. Светиот Дух ќе биде тој кој што ќе ни каже што и како да кажеме во наша одбрана, но битно е сега 16 стих. А ќе ве предаваат и родителите, и браќата, и роднините, и пријателите, и ќе убијат некој од вас. И сите ќе ве мразат заради моето име. Но вам нема да ви пропадне ни влакно од главата. Ова е едно хрбрување. Со своето трпение ќе ги спасите своите души. А може некој некој ќе убијат вели овде. Ама нема да да ја убијат душата. Да, на телото може да напакостат таквите, меѓутоа на душата не, односно сочувани сте за вечност. Значи, факт е дека идат времења а и веќе дошле, да се изразам некој начин, како што и самиот Исус вели, на, на, на вакви настани, вакви случки. Марко 15 глава. Е, сега да се пренесеме на таа сцена. Пасха е и како по обичај, знаеме, уопсен е Исус, предходно предаден од својот ученик Јуда, уопсен, знаеме целата таа вечер, што се се случува, каде се го влечат, го, го носат, од Ана на кај Кајафа, кај Пилот, пак назад, кај Ирод и така натаму. И, како по обичај, за празникот а, Пасха, а, властите, значи римските власти имале навика да еден Затворник ко слободат, како што и денеска нели кај нас се практикува очи нова година или некој така празник, па председателот ќе помилува некој од затворниците. И шестиот стих, па понатаму читаме, на секој празник им пушташе по еден затворник кого ќе го побараа. Беше во окови наречениот варава со своите собунтовници кои во буната беа извршили убиство. Значи, пазите, станува збор за криминалец, убиец, размојник, И народот извика гласно и почна да го бара оно што секојаш им го правил. А Пилат им одговори велики, сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар, мислики на Исуса, а овие, односно продолжува, зашто знаеше дека просвешнисти го предадоа од завист. Значи, од завист, од корист, од не знам што, утре некој може да ве предаде. И тоа може да биде некој кој што седи со вас. Тоа му се случило на Исуса. Но, правосвещениците го наговорија народот подобро да им го пушти варава. Правосвещениците, еврејските правосвещеници, челниците на црквата во тоа време, го наговорија народот не Исуса, туку да го пуштат убиецот. Варава. А Пилат пак одговори им рече, тогаш што да правам со оној кој го викате јудејски цар? Но тие извикаа повторно, распни го. Пилат пак им рече, какво зло направил? Самиот Пилат, што ја представува римската власт и кој што може да пресече, односно да, да донесе пресуда. Не те вредите, сами, самите не може да пресудат. Рим ми е имал власта. И самиот Пилат вели, па не наоѓам никакво зло. Но тие извика уште посилно, распни го! Не е битно невин крив, распни го, не е битно тоа. Битно е да се тргнат од него. Што толку им сметал Исус? Што толку денеска на луѓето им смета вистината? Тогаш Пилат, сакајки да му угоди на народот, еве го компромисот на Пилат, сепак власта секојаш сака да му угоди на народот, за да ја сочува власт ако почне нешто да прави спротивно на народот, ќе ги изгуби гласовите и отиде власт. За жал, корумпирани свештеници, корумпирана власт гледаме, им го пушти варава, а Исус, откако го обичуваат, го предаде да биде распнат. Осудата е донесена, па да не, еве, можеме да спомнеме, донеле двајца сведоци, кои што, какви сведоци нема, врска од сведоци, лажни сведоци, дошле за да го обвинат нешто. Ете, рече он, храмот ќе го урне, па ќе го созида за, за три дена. Значи, нема врска со, со вистината, тоа ете, за, морало, според законот, сето тоа да се изведе, за да Исус биде осуден. тоа, факт е дека народот овде ја донесува пресудата, осудата. Дојде кај своите, своите не го примија. Од своите беше предаден, своите го осудија. За жал. И тоа пред се, сето тоа предводено од свештениците. Како може овакво нешто се случи? Тоа не се случува преку ноќи, пазите. Не, не, не, не сте вие сега денска духовни утре од нас. Може да доживеете пат, меѓу тоа тој пат а, често пати се случува значи, во етапи постепено. А да се сетиме при првото Христово доајање, односно неговото отелотворување, кога се раѓа Спасителот на оваа земја, и се секјавате веста од, од кого стига Кои се тие кои што отишле да го посетат тамо во пештерат, во Јасли? Овчарите доаѓаат и неколку мудрици, не знаеме колку, знаеме дека три дарови му донале, тоа не значи дека се три мудрици, може би и десет, не е битно. Мудриците кои што немаат врска со Израел, значи сосема се од други народи и овчарите, едноставните луѓе и свештениците не можат да сватат како можело Значи, Стар Завет проповедаат, проучуваат. Дошло време да дојде Месијата, сите тие го очекуваат, ден денеска за жал, го очекуваат. И сега таа вест, Бог да не ја прати преку нив, требало некој овчарче да дојде да ја каже вест. Не можат преку тоа да помена така лесно. И замисли си, тешко е да признаете грешка, тешко е да се понизите и да кажете нешто кога сте на јавна функција, поготово еве свештеник, свештеничка служба. Цело време проповедате, вака, така, доаѓа Месијата, а, а сето тоа, значи Господ ве заобиколува вас, се служи преку некои од едноставни луѓе. Како тоа? Значи, не почнало тоа туку така, почнало, значи, односно, не се случило туку така, предавството, односно, осудата Христова. И ве што ве Лелен Вајт во копнежот на вековите. Горделивоста и зависта, значи кај свештениците, сега ја затвориле вратата на светлината. Кога би покажале доверба кон вестите на пастирите и мудреците, тие би ги довеле свештениците и рабените во мощна неповолна положба, докажувајќи спротивно на нивото тврдање дека се толкувачи на Божјата вистина. Ке се чуе, ке се разбере, ке речат, чекаме овие Нели, тие се тие кои што се толкувачи, тие се тие што се поставени од Бога за да ја толкуваат Божјата реч, а овде ќе излезе дека е сосема нешто друго. Луѓето ги навеле луѓето ги навеле интересирањето за Исусо да го прифатат како фанатичко возбудување. Значи, сега како да се избачат од таа ситуација, тоа е само еден фанатизам сега меѓу народот што се случува. Еуфорија, Од тогаш, нивната горделивост и тврдоглавост прераснале во длабоко всадена омрза кон Спасителот. Од кога? Че не било тоа вчера. Зборуваме, а, спомнавме, начнавме моменти Исус кога е осуден, значи отприлика има околу 33,5 години. Значи, не почнало од тогаш, почнало уште пред 33,5 години, уште при неговата прва појава на земјата. Постепено, свештениците затоа што не дочекале Месија, кој што <clears throat> ќе биде по нивна волја, по нивна замисла, ти пошто не да го отфрлаат. Затоа што веста не дошла преку нив, дошла преку некои едноставни луѓе, ти не да, го, да отфрлаат веста. Значи, ова е една порака за нас, треба да бидеме многу внимателни. Што ако утре застане овде некоје дете, на 5, ајде 10 години и ни пренесе вест од Бога. Дали ние ќе отфрлиме или ќе прифатиме? Или пак ќе очекуваме да некој дипломиран теолог, значи во случајот тоа нема да видам јас, пошто немам диплома. <laughs> Фала му на Бога што немам диплома теологија. <laughs> а, дали ќе прифатиме веста, значи или ќе очекуваме а, да да застане некој теолог овде, да ни ја пренесе вести да кажеме, а да, тоа е од Бога. Еве имаме случајен из Библијата, еве го случајот. Овчар дошол. А па може да замислиме сега денешен овчар, македонец, македонско овчарче да влезе тука со тоа бастомот и да ни пренесе поред од Господа. Дали ќе ја прифатиме или не? Треба да бидеме многу внимателни. Нормално. Нормално. Треба да бидеме многу внимателни кон тие први осведочувања, првиот импулс и осведочување што ќе го добиеме од Светиот Дух. Пазите, Джабе не се вели, послушај го тивкиот глас. За да го послушаш тивкиот глас, треба да се издвоиш од оваа збрка, од овој хаос светски, да отиш во, да се затвориш во својата, својата клет, како што велиме, да клекнеш, да се помолиш, да воспоставиш личен контакт со Исуса и да слушнеш и да дознаеш дали таа вест од Бога или не е. Или пак ќе го отфрлиш спасителот. Постои таа можност, како можност. Каква и да е вест што ќе ја послушаме, значи, до нас е. Дали ќе одговориме веднаш на тоа сведочување од Светиот Дух или пак ќе ги стрнеме своите срца. Затоа што, еве, видовме свештенството во тоа време, поради својата гордост и тврдоглавост, значи, започнал тој пат нивни на отфрлање на Спасителот, така да таа нивна гордост и, и тврдоглавост да се да прерасне во една длабоко всадена омраза кон Спасител. Да утре не им е битно дали Исус е чист како солза, туку сакаат едноставно да се тргнат од него, да не знам дали сте искусили некој во животот, некој да има длабоко всадена омраза кон вас. Че значи, нема некоја посебна причина за да тој нешто ви напакости. Нема никаква причина. Без причина ќе ви, ќе ви, ќе ви напакости тоа. Ќе ви направи тоа. Така да, значи, стигнале во една ситуација кога имале таква омраза кон Исуса и меѓу другото, затоа што Исус не им ги чешал ушите. Исус им ја кажувал вистината, иако со љубов, иако на мудар и на нему својствен начин, им ја кажувал вистината, им ги читал мотивите што наистина било страшно за луѓето. Денеска, замислите си сега, да дојде некој како Исус, односно Еве, да дојде самиот тој меѓу нас и вие сте свесни и јасно веде како ќе погледне во очи, буквално ви, ви, ви ги чита мислите. Знае точно кој сте, што сте, што криете, што не криете. Едноставно знае се за вас. Да. И ќе ви го каже тоа на мил, на добар начин, ќе ве прекури можеби, ќе ве предупреди, затоа што нема му е мило вашето спасение, ништо друго. Како вие на сето тоа ќе изреагирате? Дали ќе го отфрлите? Да не забравиме, пред уште Исус да почне со својата служба, Бог го праќа својот предходник, претече, како велиме, најголемиот од пророците, Јован Крстител, со каква порака? Покајте се, зашто наближи Царството Божие. Или еве да отвориме во Матеј 3 глава. Матеј 3 глава. Од 7 стих. Знаеме Јован крштеваше на реката Јордан и доаѓаат сега свештениците. Доаѓаат фарисеите, истите оние кои што се горделиви, тврдоглави, истите оние кои што ќе ги узбуркаат страстите, така да кажа, меѓу еврејскиот народ и ќе издействуваат кај римските власти да Исус биде ни крив, не должен осуд. Но се пак спрнали Божјата промисла. Од седмиот стик. Штом виде, значи, Јован, многу фарисеи и садукеи, дека доаѓаат да ги крсти, значи доаѓаат сите тие исто така да бидат крстени, им рече, значи не е туку така само оди и крштевај си, готово ќе бидеш спасен. Пород змиски, Кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа? Јуда да било во време присутен и ќе рече овој па овој поич па, не е тактичен. Така ли им се зборува на свештениците? Пород и замислите замислете се каков јазик имал Јован Крст. Кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа? Затоа принесувате плодови достојни на покаяние. Не е само за да се гмурнеш во водата. Треба достојно, значи да се покаеш, вистински. И не мислите да речете во себе си, Аврам е наш татко, значи ние а, имаме телесна врска, ние сме поколение, потомство Аврамово, зашто ви велам дека Бог може од овие камења да му издигне чеда на Аврама. Секирата лежи при коренот на дрвјата, затоа секој дрво што не дава добар плод, се сече и фрла во оган. Значи, Бог им праќал пораки постојано. Бог им пракел предупредување. Еве преку Јован Крстител. Меѓутоа, тие се повеќе и повеќе го стврнувале своето срце. Со исклучоци. Имало луѓе кои што, кои што Светиот Дух проработал. Еве, читам уште еден комент, цитат. Евреите самите се измамија, а најтешко е наистина и најголема измама е она кога сам ќе бидете измамени, самите ќе бидете, ќе бидете измамени. Евреите самите се измамија. Тие ги отфрлија Исусовите учења, бидејќи тој им ги не ми чеши ушите, кој што кажавме, тој им ги покажа тајните на нивите срца и ги покара за гревовите. Евреите го продолжија нивниот курс на отфрлање на Христа, се доека во нивната само измаменост не помислиле дека распнувајќи го Христа, тие му служат на Бога. Замислете докаде дошле. Сметале дека со тоа што ќе го раснат Христа, му служат на Бога. Го раснале Господа, сметајќи дека со тоа му служат на Господа. За жал. Денеска мнозина истото го прават. Не дай Боже да бидеме тоа ние, но сето тоа поради омразата која што се повеќе се вкоренува во нивните срца, затоа што не е таков Месијата како што ние, ние го очекувавме, па уште и ни соли памет, кој е Јован, да ни кажува на нас колку сме ние свети или не свети, кој е сега <clears throat> Исус да ни чепка онаму каја што <laughs> не дозволуваме да не чепка, за да дојде моментот да навистина не само решат да се решат од него, туку уште и да сметаат дека со тоа му служат на Бога. Јован 7.7 Еве зошто го мразеле и зошто се случувале настанете со таков тек. Светот не може да ве мрази вас, а мене ме мрази, зашто сведочам за него дека неговите дела се зли. Реков нека Исус беше во едно од предходните предавања кушан со, со популярност. Знаете, вие да нахраните од 5 леба и 2 риби 000 души. Минимум, може би, 000 души биле. Тоа значи голема популярност. Кој не сака тако? тоа од друга страна, ние луѓето не сакаме таков кој што сакајќи го нашето спасение ќе не укори, ќе не укаже нашите слабости, ќе ги извади нашите мотиви тамо надвор, значи, односто пред себе, не пред сите, не правил такво нешто Исус, се со цел за да ни укаже на слабостите, за да увидиме во која состојба сме и дека му е мило да бидеме спасени. И што би рекле ние денеска? Кога ние би биле на местото на Јуда, кога ние биле на местото на било кој од тогашните луѓе, не, ние не би биле во таа толпа, ние не би велеле распниво. него. Знаете што вели Елен Вајт, Божиот пророк? Таа вели дека кога денеска ви дошол Исус, тогаш онаму каде што едно грло викаше распниво, денеска би имало илјадници, илјада, место еден илјада. Може да мислите, дека сликата била уште пострашна. Да не бидеме само задоволни, да не бидеме во некоја своја измама и ние. Рековме дека многу клучен момент беше да го предаде, да ја скр, да го скршете своето јас, да ја предадете волјата на Господа. Без тоа да се случи, вие многу лесно можете да го предадете Исуса и многу полесно уште ќе ви биде и да го осудите. Оној кој што е невин, оној кој што всушност дошол да ве спаси вас, да го осудете оне кој што дошол да ве спаси вас, замислите си како парвот. Што им се случило на евреите. Значи, и вака, и така, нашата дестинација е Голгота. Но, можеме да се најдеме таму покрај Христа, како оној разбойник од десната страна расмати, а можеме и да се најдеме во онаа толпа долу, кој што го исмела, кој што го плука и кој што со задоволство гледа го гледа распнатиот спасител, а не разбойник. И може би уште викаме распни го, распни Значи, или ке одиме кон Голгота, преку Гециманија, или, доколку не дозволиме да бидеме скршени, <clears throat> тоа нашиот пат нема да биде преку Гециманија, затоа што Гециманија ќе немаме во нашиот живот, ќе биде преку некој од судските холови таму на, на Пилат. Каде што ќе велиме осуди го, расни го, заслужува да биде распнат. Иако Исус такво нешто не заслужуваше, току ние сите заслуживме, а тој место нас го даде својот живот за да ние можеме да бидеме спасени, да бидеме вечен живот. Второ послание до Тимоте 3.12. Кречеме денеска е мирно време и нема такви случувања, меѓутоа знаеме какви времења доаѓаат, кога ќе мора да се одлучиме или за Христа или против. Или ќе одлучиме да чекориме по неговите стапки или ќе бидеме во толпата. Што веле овој стих, значи второ послание до Тимоте 3.12. А и сите кои сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, значи оние кои што сакаат да го следат Христа, што? Ќе биде убаво? Ќе бидат гонети. Предходно читавме, исфрлани од синагогите, предавани од праќа, од родители, од близките. А зошто ке толку мирно? е? Дали може би затоа што на нам, нам ни помош поможен живот? Што ќе се случи кога ќе се случи голема реформа, кога ќе излеземе и засилени со Духот Свети, со тој позен дошт, ќе излеземе и отворено, ќе зборуваме и ќе кажуваме што е греф, што не е. Дали тогаш нема да се дигнат оние противења? Елен Вајд на едно место во големата борба вели дека дали може би црквата толку многу се изедначила со светот, позатоа се е мирно, нема никакви противења, нема никакви осуди, нема никакви прогонства. Што вели Лука 6.26? Тешко вам, горко вам, кога сите луѓе ќе зборуваат добро за вас. Зошто нимите татковци им правят така на лажните пророци? Кои беа тие кои беа популарни и за кои што добро се зборуваше? Тоа беа лажните пророци тоа беа оние кои што не беа на страната на вистината, не беа Христови следбеници. Ако така може да се изразиме, значи во денешен термин. А во Мате пета глава, на гората на блаженствата, меѓу другото, Исус ги кажал и овие зборови, 11 и 12 стих. Блажени сте која ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас, секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонија пророците кои беа пред вас. Кој вистински пророк добро помина? Никој. Нема таков. Што значи, ако сме тргнале да го следиме Христа, за очекување е да бидеме гонети, да бидеме предадени, да бидеме лажно осудени, без никаква вина. Но, Сето тоа ќе го поднесеме со Божја, со Божја помош, како што тоа нашиот Спасител го поднел. Посебно во, овие, во ова последно време, во кое што живееме и во времењето кои што доаѓа, затоа што, како што кажа, колку и да е мирно денес, ние денеска ја донесуваме одлуката, дали ќе бидеме за Христа или против Христа. Денеска е нашата гециманија. И секој ден, секој ден треба да му се предадаме на Бога. Или ќе му се предадеме, или ќе кажеме Господе Твоја волја, не моја, или пак утре на вистина ќе биде мојата волја, меѓутоа мојата волја е страшна. Јас ќе бидам во толпата кој што ќе го осуди Христа. Ќе вели распни го, за да на крајот, место да паднам на карпата да се скршам, ќе падне таа врз мене и ќе ме здроби. Еве, би привршил со дело од она што Елена Вајд го запишала во големата борба, при тоа силно проповедање и објава на третата ангелска вест во последно време. Еве што ќе се случува од прилика, значи да добиеме една слика која што многу добро ја знаеме, но во контекст на ова што го зборуваме да се подсетиме. Кога ќе дојде време да се проповеда со најголема сила, Бог ќе се послужи со понизни орудија. Ќе го води умот на оние што се посветиле на неговата служба. Не со теолози, не со свештеници, не мора да значи секојаш така проповедниците повеќе ќе бидат оспособени со помазани на Светиот Дух, отколку со образованието во школите. Че значи, не ве оспособува вас дипломата за Божито царство. Туку Светиот Дух. Луѓе од вера и молитва ќе бидат потикнати да појдат со света ревност да ги проповедаат зборовите што им ги дава Бог. Греовите на Вавилон ќе бидат разоткриени. Отворено ќе се проповеда против Вавилон, против ќе се изразам денеска, новиот светски поредок. И се тоа што тие го осмислуваат. Сатаната се... Значи, отворено ќе се проповеда и Божиот закон. Вели, сатаната се лути кога борбата се проширува на нови полини, кога вниманието народ се насочува кон погазениот Божи закон. Силата што ја придружува веста ќе ги разгневи сите што не што и се противат отвореното проповедање ќе ги разнеме и останатите, кои што се противат на таква една вест, кои се противат на реформа, кои се противат на еден морален живот, духовен живот. Свечниците ќе употребуваат речиси надприродни напори да ја засолнат светлината за да не им свети на нивните стада. Замислете се. Свештениците на ќе кажам на сите цркви, затоа што секаде ќе има такви, ќе се трудат со надприродни сили да не дозвола таа светлина да падне врз нивното стадо. Замислите, сотонски слух со други зборови. Црквата ќе се потпре врз силната рака на граѓанската власт. Која црква? Обично она официјалната, да, она, она која што е популарна, она која што во која што сите одат. Ке им се закануваат со парични казни и со затвор на оние кои што ќе ја проповедаат веста. Значи, денеска може би е популарно да се следи Христос како што знаете, Јуда му се приклучил на Христа, да биде него следбеник, кога било популарно, кога се делеле лебови и риби, кога имало кјара тоа нешто, меѓутоа, што ќе биде утре? Совеста послушна кон Божјата реч ќе се смета за бунт. слепени од сатаната да родителите ќе постапува строго и сурово со своите деца, за замислете, тоа што го читавме во стиховите од Библијата кои верно ги исполнуваат Божите заповеди. Господарите ќе ги мачат своите слуги кои ги држат Божите заповеди. Значи газдата ваш во фирмата кај што работите ќе ве мачи, односно ќе се однесува кон вас не човечки, само поради тоа што ги држите Божите заповеди. Заради тоа што сакате да му служите на Бога и да творите неговата волја. Љубовта ќе се олади. Децата ќе бидат лишени од наследството и стерани од дома. Ќе има и такви. Зборовите на Павле, а сите кои живеат побожно во Христо Исусо, ќе бидат гонети, буквално ќе се исполнат. Бидејќи бранителите на вистината ќе се противат да ја почива, почитуваат неделата на место саботата, некои од нив ќе бидат фрлени во затвор, а некои ќе бидат протерани, а со некои ќе се постапува како суробови. И ова може би изгледа чудно за 21 век. Па да ви подсетам на зборовите на Јани, сега скоро спомна. Вратите се само неколку години наназад, во предходниот век. Што се случуваше во 20 век? Најголемите злосторства се случија во 20 век. И што ни гарантира нешто 21 век, дека многу сме станале модерни, па дека во 21 век нема да има вакви тортури и мачиња, па има. И денеска има. Четири. Да. Да. Еве ви случај. Добро, значи, што е и како ќе видиме, како и да е. Значи, луѓето, еве, да читаме понатаму, на човечкиот ум се тоа му изгледа неможно, но кога Божиот дух ќе се повлече од луѓето, што е оно што се уште на некој начин, кој ги држи ветриштето? О па Бог, преку своите ангели, односно Светиот Дух се уште е присутен, се уште милоста е тука, која ќе си отиде, е тогаш ке ги видиме луѓето како и буквално. Се уште има добри луѓе, се уште, односно затоа што Светиот Дух се уште делува, нели? Кога Божиот Дух ќе се повеќе од луѓето, кога тие ќе стапат под власт на сатаната целосно, значи, кој ги мрази божествените прописи, ќе се случат чудни работи. Срцето може да биде мощне свирепо, ако од него исчезне Божиот љубов и страв. Срцето може да биде мощне свирепо, ако Божиот страв и љубов исчезнат од него. И уште неколку реда. Штом ќе се приближи луњата, мнозине кои верувале во третата ангелска вест, значи сега зборува за они кои што верно го следеле Христа, но со приближување на луњата што ќе се случи. Значи, верувале во тројната ангелска вест, но не биле посветени со послушност кон вистината, ќе го напуштат своето гледиште и ќе преминат во редовите на противниците. Соединувајќи се со светот и земајќи учество во неговиот дух, тие работите ги посматраат речиси во иста светлина како и нив, како светот. Ако кога ќе настапи искушението, ќе бидат готови да ја изберат полесната, повеќе популарната страна. И што ќе станат тогаш? Тоа, тоа ќе бидат оние кои што се знаат за вас. Тоа се оние кои што гјаволот, односно непријателот, најдобро ќе ги скористи да дојдат, да ве предадат, да ве откријат и да ве осудат на крајот да бидат во толпата на оние кои што ќе велат распни го, осуди го. Виновен е. А зашто е виновен? Виновен е затоа што сака да му служи на Бога. Да ја твори неговата волја. Надарени и со привлечно однесување луѓе кои некојаш и се радувале на вистината, значи и надарени, и теолози, и свештеници, и се, кои што некојаш и се радувале на вистината, своите сили ќе ги употребат а, душите да ги измамат и да ги заведат и ќе станат најголеми непријатели на своите некојашни браки. Кога тие што ја држат саботата ќе бидат доведени пред судови да одговараат против својата вера, овие отпадници ќе бидат најдобро оружје на сатаната да ги клеветат и да ги обвинуваат, да ги осудуваат. И со лажни извешта и сомничења ќе предизвикаат гнев кај владетелите против нив. Кој ќе предизвика гнев? Некогашните браќа ќе предизвикаат гнев кај властите за да бидат, бидат уапсени, предадени, осудени оние кои што му служат на Бога. Па нели тоа се случи во Христово време? Која имаше судската извршна власт? Рим. Ама кој ги потикна нив римските власти за Исус биде раснат? Ако беше само пилот римските власти, Исус никогаш немаше да заврши на крст. Ама свештенството, е, е, евреите, значи, отфрлајќи го Христа, отфрлајќи го своја спасител, ги узбуркаа страстите, предизвикаа да ги потикнаа и Пилат и, свеш... и, и римските власти да, да Исус заврши таму кај што заврши. Се подсетиме, Пилат рече, јас не наоѓам никакво зло кај него. Ама они, растни го, растни го. Свештениците, фарисеите, влијанието нивно. И Пилат се повлече и рече, јас не наоѓам никакво вина, знаеме дека си ги измирацете, ами им го предаде и ми рече, еве, правете што, што ќе правите. Беше бичуван и беше на крајот и распнат. За кое злодело? За никое. Напротив, дојде за да не спаси, за да ни покаже како треба да се љуби. Како треба да се љуби човекот, без оглед на тоа од која вера е, од која националност, од, од било, значи човек е створен по Божи обличие. како и мене, како и сите нас. Значи, дестинацијата наша е кон Голгота. Но каде води нашиот пат? Дали при Гециманија? Не забравяйте, тоа е клучен момент кој што треба да го доживееме секој од нас. Или ако не води преку Гециманија, тогаш води преку судскиот хол на Пилат. Ке завршиме во толпата, кој што гневно ке вели раскни го. Да не даде Господ да бидеме таму да даде Господ да како што сме тргнале, да бидеме негови следбеници, да до крај го следиме, па без оглед на се. Не заборавајте може да ќе бидете предадени, може да ќе бидете а, и во затвор фрлени, но влакно од глава нема да ви фали. Читавме го натаму. Или Лука, мислено, ке беше. Односно, Бог ќе ве води на таков начин, да сето тоа допринесе за јакнење на вашата вера, и не само вие, туку ќе бидете сведоќство и за мнозина околу вас, да поверуваат, да видат дека наистина не сте луди, туку зад вас стои сила, сила на Севишниот. Нека му е слава на Бога. Амин.